Nors pirmas pasaulinis karas vargu ar buvo kam nors didelių surprizų. Tačiau jo pradžia mm, užklupo nepasiruošusius visus, tiek kariuomenės, tiek politikus, na, juo labiau Lietuvos politikus. E, Lietuvių dūmoje esančių atstovų delegacija vis tik tai savotiškai pademonstravo lietuvių nusiteikimą pirmojo pasaulinio karo metu. Jinai įteikė vadinamą gintarinę deklaraciją. Įteikė ministro pirmininkui. Na ir tas pirmininkas jisai iš pradžių net nesuprato, kas čia tokio. Tiesiog sakė, kas čia per nesąmonė. Na, paaiškino e, Yčias ir kiti atstovai, kad čia ne nesąmonė, o štai, šitaip lietuvių atstovai išreiškia visos tautos norą ir valią paremti Rusiją pirmą pasaulinio karo metu. Na, nesuprato, kas tai tokio, nes iš tiesų caro administracijai karas atrodė e, iš esmės tik tai caro ir jo aplinkos reikalu, o kad kažkokios čia tautos dar reikštų savo nuomonę, na, buvo daugiau negu keista. Mm, dar kitas dalykas, kad savo to memorandume lietuvių politikai išreiškė viltį, kad karas seksis gerai ir kad lietuvių tauta bus suvienita vienoje valdžioje. Kitaip tariant, jeigu Rusija laimi karą, Tai galbūt užimtoj Vokietijoje bus atkurta kokia nors Lietuvos e, valstybė. Na, apie nepriklausomybę čia turbūt neišnekų nėra, bet kažkas gal kokią autonomiją sujungs didžiąją ir mažąją Lietuvą į vieną, į vieną administracinį vienetą. E, kiek tokios deklaracijos turėjo prasmės, sunku pasakyti, bet taip, e, jei pažvelgti lietuvių politinių partijų veikėjus, su gėlėm sutikti vokiečius niekas nesiruošia. Net jeigu vėliau ir, ir atsirado aktyviai bendradarbiaujančių, jeigu nepasakyt kol, kolaboruojančių su vokiečių administracija, tai pirmas įspūdis buvo e, netoks. Toli gražu į vokiečius Lietuvoje nebuvo žiūrima kaip į kokius nors išvaduotojus. Na, tiesą sakant, jie ir patys nesiruošė dideliais išvaduotojais kelbtis. Karo pradžioje Rusijos kariuomenė pereina į polimą, kaip žinote, baigėsi tai Mazūro ežerų mūšį, nepajėgė užimti Prūsijos, na, nors lietuvių gyvenamos teritorijos paliečia tie, tiek gumbinė, tiek įsrutis, jie eina iš rankų į rankas, nusiaubiami surengė reidą į Klaipėdą ir ją užima keletai dienų. Tiesa, skyrus šiokias tokias reparacijas ar kontribucijas, nieko ten daug e, nelaimi ir, ir ilgai neišsilaiko. E, pulti tilžę ar, ar karaliaučių tai net, net ir neplanuojama. E, kaip čia besakyti, frontas stabilizuojasi 14 metų pabaigoje ir didieji įvykiai va, mūsų regione prasideda tik tai 15 metų kampanijos metu. O prasideda gana didelis, nors ir aišku, pirmajam pasauliniam kare tai nieko ypatingai nereiškęs vokiečių polimas prieš mm, rusus kokie to polimo tikslai, nes, na šiaip, ne, tai koks ten skirtumas, kam ta Žemaitija, Kaunas ir Vilnius priklausytų pasaulinio karo metu, kas jį užimtų, ar Rusai išlaikytų, ar, ar Vokiečiai užimtų. Iš esmės tai, tai nieko nekeitė. E, bet e, Vokietijos planuose buvo gana toksai grandiozinis planas, kad dviem prasiveržimais apsups milžinišką rusų teritoriją ir, ir vakarų bei, bei šiaurės vakarų frontą apsups e, dideliam katile ir susijungs kažkur tai, tai tie polimo smaigaliai ties Minsko ar už Minsko. Tiesą sakant, tokį planą įgyvendino, bet įgyvendino ne per pirmą, o per antrą pasaulinį karą, tai 41 metais. Per pirmąjį polimo tempai buvo per lėti, rusų sutriuškinimas nebuvo kažin koks absoliutus ir nors taip nuostolius rusų kariuomenė patyrė milžiniškus, bet e, nieko, nieko strategiškai reikšmingo vokiečiai pasiekti nesugebėjo. Na, tiesiog užėmė taip Žemaitiją, Kuršą, užėmė Kauną iš vilniaus labai jo negindami rusai patys pasitraukė galima sakyti nusistovėjo tokia keista linija e, dauguvos pakrantė ir gudijos miškų e, tie, net ir visos Lietuvos dabartinės teritorijos vokiečiai neužėmė, Zarasų rajone tarp, tarp ežerų rusai įsitvirtino, na ir, ir ten tas karas pamažu perėjo į pozicinį karą. E, priežastis tokio neįgyvendinto strateginio sumąstymo buvo kelios, viena iš jų e, tiesiog vaikiška, tai paprasčiausias nesugebėjimas organizuoti tiekimo. Užimti Kauną buvo įmanoma, o toliau nužygiuoti nuo Kauno. Na, vokiečiai nemaloniai nustebo, pamatė, kad uh, į Kauną veda geležinkelis, bet jo negali naudotis, nes tiltas susprogdintas, bet to Rusijoje geležinkelių bėgiai platesni. O tokio dalyko kaip uh, vokiečių akimis kelias iš Kauno neveda į Vilnių. Net nieko panašaus nėra. Yra kažkokie šunkelio vieškeliai, kuriais pražygiuos tūkstantis kareivių ir iš paskos jau ten sekantis tūkstantis turės bristi iki pažastų e, klimpėsi purvynus. E, kaip minėjau, surprizas buvo nemalonus ir Blitzkrygo vokiečiai 15 ar ir vėlesniais metais Lietuvoje pasigirti tikrai negalėjo. Kitas dalykas, kad slenkantis frontas, e, jis buvo nuolatos kontratakuojamas rusų, nors ištikisinio ir kažkokio tokio labai jau tvirto uh, fronto, kol nebuvo išstumti iš Lietuvos, sudaryti nesugebėjo, bet lokalinius, ten kokius 30, 40, 50 km labai net sugebėdavo. Nu, karo veiksmai buvo gana, gana intensyvus ir, ir nepaisant rusų pralaimėjimo, absoliutaus šitokio sutriuškinimo Lietuvoje ne, neįvyko. Na, turbūt didžiausias pralaimėjimas tai Kauno tvirtovės praradimas, bet jis nepaisant to, kad didžiausias, jį buvo galima numatyti. Kauno tvirtovėje visų pirma vadovavo žmogus, apie kurį ten nelabai slėpdami kalbėjo, kad jis yra kvailys. Komendantas Grigorijevas. Na, kodėl kvailį paskyrė? Logika savotiška, rusiška suveikė, galvojo, kad jeigu žmogus, va, toks paprastas, neintelektualas, tai jisai užsispyręs, jisai va, įsikips į kokią nors vietą ir gins iš paskutiniųjų. Na, paaiškėjo, kad tokia liaudės išmintis kariuomeniai neveikia. Kita bėda buvo, kad e, Kauno čia ta tvirtovė, jį ilgai statė, daug pinigų su, sukišo, kai pastatė, ji jau, jau buvo moraliai ir techniškai pasenusi. E, naują forto žiedą pradėjo statyti, iš jų pastatė tik tai devintą fortą ir, ir tas, tiesą sakant, ne toj pusė, iš, kur, iš kurios buvo pagrindinis polimas. Buvo technologiniai visokiai idiotizmo, tai vienas iš jų nesugebėjo nei požeminį ryšį kokį nors nutiesti telefoninį, nei, nei bent jau stulpų ir, ir, ir laidų, ne ant karčių ant karčių. Trys kartys surišamas, ant jų va, pristatoma ir, ir tokiu būdu telefoninis e, kabelis nutesiamas nuo vienos pozicijos iki kitos. E, kodėl ne po žemė? Aiškinimas paprastas. Pradės apšaudyti iš artilerijos, po žemė nutrauks laidą ir bus sunku ten jį atstatyti. O ant tų karčių tai jau nenutrauks prasidėjus ap apšaudimai. Tai ten net e, iš bertų nereikėjo šaudyti. Pirmas, pirmas artilerijos uh, pirma salvė ir, ir lieka dalinys be jokio ryšio, nieko nežino, girda tik tai dundėjimą ir, ir demoralizuojasi per pirmą, antrą, trečią tokio apšaudimo parą. Kita bėda buvo kariuomenė. Kariuomenė Rusijoje, ten, tai, na, ištisinė bėda ten, ten kaip kažkokią kariuomenės parodiją 20 amžiaus pradžioje ta kariuomenė buvo. E, nekompetitingi vadovai. Lygis generaliteto toks, kad jie net atsisakė, kartą pabandė, jie atsisakė žaisti vadinamus genštabo žaidimus. Tai yra imituoti karo veiksmus su, su maketais, žemėlapiais, realiam laikė imituoti. Čia vienas iš pagrindinių mm, karinių štabų veiklos organizavimų. Ne, ne Rusijos imperijoje. Caras pats bando priversti, tai jam pareiškia akis, kad mes ir taip gerai mokame kariauti, mums nėra čia ko mus egzaminuoti. Na, puiku. Vadovauja caro dėdė, vyriausias kariuomenės vadas, su savo genialiom idėjom. Viena iš jų, kad nereikia turėti jokių rezervų. Visus karinius dalinius sugrūsti į frontą kad visi gautų kovinės patirties. Na, patirties tai jie gal įgauna, bet reikia priešininkui vienoje vietoje rasti silpną dalinį, prasiveršti ir staiga paaiškėja, kad jis gali užnugarį žygiuoti kur nori, kiek nori. Nėra kam nei blokuoti, nei sustabdyti, nei iš viso kad nors apsaugoti. E, na, Lietuvos atveju nutiko dar vienas dalykas. Buvo visiems aišku, kad čia reikės sukurti atskirą frontą. Jis galų gale ir buvo sukurtas, šiaurės vakarų frontas šiaurės, tiksliau, šiaurės vakarų frontą, išskirti atskirą šiaurės frontą. Ir bastytojai e, štabuose sugalvojo, kad jeigu sukurs naują frontą, tai iš dabar esančio paprasčiausiai paims e, karinius dalinius. Nes negi e, užnugarį naują suformuos. Ne, paims jau esančius, paskelbs, kad čia yra. Na tai ar nelogiška būtų padaryti, kad savo pasilikti geriausius kareivius – o tam naujam frontui pačius prašiausius. Logiška, logiška, be abejo. Taip ir padarė. Į savo dešinį flangą su, sugrūdo visas e, karinės atlikas, e, visokius muštus, primuštus dalinius, iki galo nesuformuotus, be normalių karininkų, be normalaus tekimo, be normalių ir kareivių. Tai vat e, šitie kareivėliai čia Lietuvoje savo didvyriškumu ir pademonstravo. E, Kauno šturmas, tai čia iš viso kažkokia pasaka yra, nes neatkirstas, neatkirsta tvirtovė nuo, nuo užnugario, neblokuota, neapsupta. Iš viso frontas, kur karo veiksmai vyksta, tik ketvirtį tvirtovės perimetro. Nieko, ėmė, užėmė, pražygiavo. Taip, vokiečiai turėjo pranašumą tuo metu, tai aviacija su dirižabliais ir lėktuvais skraidė, matė, kas vyksta. E, dirižabliai ne, net ir Kauną bombardavo, na, ypatingo čia įspūdžio tai nepadarė, vis tik e, tas tvirtovės miesto planas, jis turėjo savų pliusų, gaisrai negalėjo plisti, taip, kad jau ten išdegtų ištisi kvartalai. E, pla, plačios gatvės, na, Kauno naujamesti, pažiūrėkit, Laisvės alėja ir, ir apylinkės jos buvo statomos taip, kad galėtų artilerijos baterija atvažiuoti sankryžą ir šaudyti bet kurią kryptim, na, be abejo, ne tiesų taikymo trajektoriją. O tai reiškia, kad nereikia, kad būtų aukštų namų visokiausių, visokiausių kliučių, visokiausio medinio šlamšto, kuris galėtų užsidegti. Kartais gali taptikti, kad Kaune neleido statyti aukštesnių kaip, kaip dviejų aukštų namų. Ne, ne visai tiesa. Leido, bet leido tokiose vietose, kurios netrukdytų va tokiem veiksmam. Reikėjo derinti su, su inžinieriais savo namo projektus. Na, tai geras to pavyzdys e, Soboras įgulos bažnyčia, kuri pastatyta milžiniškas statinys, bet jis stovi, na, grubiai tariant, e, tarp dviejų, iš dviejų šonų blokuojama kalnų ir, ir susilieja su bendru profiliu, niekur ne, labai neįsikišusi. Nuo Aleksoto aukštumų tas sobaras tiesiog vienas iš e, kalno atsišakojimų, jeigu jau taip jau grubiai žiūrėti. Saulės gimnazija savanorių plento. E, Mm, pradžioj taip pat galite matyti, ten tikrai ne dviejų aukšto pastatas, bet leido statyti, nes jis susilieja vėlgi su, su, su, su, su kalno, su kalno kontūru. E, vokiečiai be, be aviacijos ir tų tokių apšaudimų e, turėjo vieną kozerį, labai rimta. Rusija, kaip paskutiniai, nežinau kas, įsivėlė į karą, neturėdama toliašaudės e, stambaus kalibro artilerijos. O tai, žinote, reiškia tiesiog viską. Na, jie ne, negali, negalėjo šturmuoti jokių vokiečių įtvirtinimų. Tik tu priartėsi ir vokiečiai tavo poziciją sušaudys, tau nespėjus nieko padaryti atgal. Nesugebėjo dėl tos toliašaudės artilerijos nebuvimo apginti savo tas įvairiausias tvirtovės. Tuomet, kai, kai krito Kaunas, tai per dvi savaitės e, krito e, dar dvi pagrindinės Rusijos e, tvirtovės vakarų fronte. Prie Varšuvos Modlinas dabartinis – šimtatūkstantinę įgulą pasidavė, vos tik vokiečiai jį, jie jį pradėjo spausti. Ir Brestas, Breslitovskas. Iš Breslitovsko iš viso vokiečiai e, dar normaliai nepriartėjus patys padegė miestą, su, sugriovė fortus, įtvirtinimus ir e, rusų kariuomenė iš jo pabėgo tokia absurdiška bėgimą iš dalies nulėmė tai, kad vokiečiai jau ėmė naudoti e, nuodingas dujas ir, ir kurį laiką jos sukėlė rimtą, rimtą paniką, kad tu, jeigu būsi tu forte tvirtovė ir apkase, tai tau, tau tiesiog įprito ar, ar dar kokios bjaurasties paleis ir tu ne, nepajusi, kaip numirsi. Labai nervingai reagavo į bet kokius tokius užuominas, kad gali jau būti dujos panaudotas. Bet iš kitos pusės tai e, buvo ir, ir tiesiog tokio beviltiškumo. Na, Kauna puola, e, pasikloja vokiečiai bėgius Sauruko, na, tais bėgiais atvažiuoja didžioji Berta, artilerijos pabūklai milžiniško kalibro ir jį šaudo į tvirtovės. E, kur ten pataiko, kur nepataiko, tai šiaip sau, bet net jeigu ir nepataiko, panika pirmam ir antram forte sukėlė tiesiog milžinišką. Ne, neturi kaip atsakyti, visi pabūklai iki kitos Bertos pozicijų svediniai iš rusų pusės nenuskrieja. Kontratakuoti būtų galima, bet nėra kam. Per mažą įgulą. Aviacijos nėra, kad nuskristų ir ten subombarduotų ar dar ką padarytų. O, o jeigu ir yra, tai dar tuometiniai lėktuvai, tai greičiau klyjų, fanieros ir, ir nedidelio varikliuko mišinys, kur, kuris, na, žvalgybai tinka, visam kitam nelabai. Taigi, krenta ir, ir Kaunas, jo labiau, kad ir komendantas sublizgėja iš pradžių pareiškė, kad sutriuškino vokiečius per pirmą polimą, ten tokius visada rengia, kad priešininkas atidengtų savo ugnį ir matytų priešininko pozicijas. Tokia žvalgyba, žval, žvalgyba mūšio. Mm, nieko naujo. Na taip, vokiečiai pasirodė, juos apšaudė, jie atsitraukė, jie užfiksavo, kur yra baterijos, kur, kur, kur kas ir tada pradėjo jau tokią rimtesnę apgultį. O Grigorjevas pranešė savo vadovybei, kad jis sumušė vokiečius ir, ir didžiausią pergalę pasiekti. Komet prasidėjo tikras puolimas, jisai iš Kauno pabėgo ir, ir buvo šiaip taip surastas ir parkviestas atgal, kur jau jis ten buvo ukmergėje atsidūręs viešbutyje įsikūręs. Pametęs visą savo ir vadavietę, ir, ir štabus, ir, ir panašiai. Beje, Kauno komendanto vadavietę yra parodos kalno kylant dešiniai mm, pusėj, toksai ten jau visai apleistas ir užleistas e, gelžbetoninis statinys. Kol neprasidėjo karas, ne, ne, net ir komendantas vadavėtis, iš kurios galėtų vadovauti savo, savo fortam, Kaune neturėjo. Na, išsigando, kad gali bombarduoti ar apšaudyti, išsirausi. Bet, e, kaip žinote, bailiui Mm, jokie bunkerai nepadeda. Grigorjeva už tą puikų vadovavimą, na, jį taip pavertė tokiu atpirkimo ožiu. Buvo nuteistas 10 metų katorgos atėmus ten viską, ką iš jo galima atimti. Be jo jo dukras liko Lietuvoje ir, ir kaip našlaitė saugo daugų, man regis, prieglaudai, na, matyt, kad likimas jų nekoks. O ji pati išvadavo, išvadavo per uh, bolševikinę revoliuciją septynioliktais metais, vėliau jo ten ta karjera tokia visokia buvo. Mm, porą kartų suėmė, porą kartų paleido ir, ir berods galų galę bolševikai jį sušaudė, bet į Lietuvą jisai ne, nebegrįžo. Na ir galima spėti, kad kaltinimai, jog jisai išdavė čia tą Kauno tvirtovę už vokiečių negerdėtus pinigus, tai daugiau turbūt gandai arba karinė propaganda. Na, faktas vienas, tai vokiečiai, kas kaip pastatyta Kauno tvirtovė, kur pulti, kur nepulti, jie puikiai žinojo, vien jau dėl to, kad, e, sakykime, rusai neleido, Kaune galėjo neleisti nepatikimiem lietuviam gyventi ir ypač statyti fortus ar karinius įtvirtinimus. O štai vokiečių inžinieriam, vokiečių tekėjam, vokiečių darbininkam, statybininkam, visokiam subrangovam jie visai mielai leido. Karui artėjant dauguma tų vokiečių su inžinieriniu išsilavinimu ir matyt tarnybą Vokietijos karinėje žvalgyboje, jie spėjo grįžti į Vokietiją. Taip kad mm, Kauno tvirtovė savo vaidmens mm, pirmajam pasauliniam kare jokio ypatingo nesuvaidino. Mm, Bandyti ginti Vilnių rusai ir, ir nenorėjo ir nesiryžo, paprasčiausiai atsitraukė, mm, palikdami tokią kaip ir pereinamą komitetą piliečių komitetą, kuris turėjo dėrėti su, su atvykstančiais vokiečiais. Frontas nusistovėjo, nusistovėjo Lietuvos etnografinės, galima sakyti, etnografinės sienų pakrašty, e, bet e, vokiečiai taip pat naudoja tą vadinamą pafrontės ar E, fronto priengio zonos suvokimą ir e, visa ta rytų Lietuva atsidūrė jų tiesioginės karinės administracijos žiniojimu su visom bėdom ir nelaimėm. Apie jokį ten normalesnį valdymą, e, laisvesnį gyvenimą nebuvo nei šnekų. Taip jau gavosi, kad ta rytų Lietuva net net ir 17-18 metais, net ir Lietuvos tarybos veikimo metais dalyvavo labai ir labai menkai. Negalėjo jie važiuoti, sakykime, į Vilnių, palaikyti normalius ryšius, negalėjo ir iš Vilniaus važinėti pas juos. Tai vėliau turėjo, turėjo mm, įtakos, suvaidino savo juodą vaidmenį. Taigi galima sakyti, kad 15 e, metų pabaigoje daugiau mažiau e, Lietuva pakliūna į vokiečių okupacijos zoną. Tai nebūtų nieko čia tokio įstabaus, kiek jau kartų Lietuvai e, okupavo įvairiausių užkariautai. Įstabiau buvo tai, kad e, vokiečiai neranda normalios valstybinės administracijos. Iš dalies rusų kariuomenė traukdamasi priverčia traukti ir valstybės e, visokius valdininkus – na, iš dalies tiesiog aiškina, kad truputį atsitrauksime, persigrupuosime, greitai grįšime ir, ir viską nušluosime. Na, iš kitos pusės nelabai ir nori likti, nes e, maža ką, e, tai kad čia vietos gyventojai gali kokį buvusi policininką užmušti, na, gali, bet blogiau su vokiečiais bus. Visus, kurie dirba valstybė, jie gali traktuoti kaip karo belaisvis ir tiesiog su jiems ir nugabins kokią karo belaisvių stovyklą. Taip, tais laikais e, mirties lagerių kaip ir antrą pasaulinį karą nebuvo, bet nieko gero tose vokiečių kalėjimuose ir, ir, ir belaisvių stovyklose, ypač eiliniam, ypač va tokiem atsitiktinai pagautiem, tenai nebuvo. Darbas sunkus, labai prastas maistas, Vokietijoje bendrai 16 metais prasideda toks pusbodis ir badas. Na ir, ir labai griežtos taisyklės, žiaurus prižiūrinčiųjų elgesys. Daugiau tenai buvo galima, daugiau šansų padėti galvą karo belaisvių stovyklose buvo negu kad fronte. Jo labiau, kad ir tų belaisvių, jau ko, jau ko, o rusų kariuomenės belaisvių vokiečiai prisigaudė turbūt daugiau negu kad svajojo. Ten šneka ne, ne, ne, ne, ne apie vieną ir ne du milijonus. Gerokai daugiau. Na, o Lietuva, kaip minėjau, užimama etnografinė daugiau ar mažiau, ir jos teritorijoje mm, ima tvarkytis vokiečių kariuomenė. Karo vados rytis paskel, paskelbiama, vadinamas Oberostas, administracija, ne, taip formalus vadovas, tai Paulius von Hindenburgas su, su Eriku von Ludendorfu, E, bet na, negali ten generolai ir maršalai užsiminėti Lietuvos ūkio reikalais, e, dėl to Daugiau ar mažiau, sakykime, Ludendorfas taip domėjasi, administravo ir kišosi, Hindenburgo kišimasis buvo gana menkas. Buvo nuspręsta, kad e, turi būti kelios apygardos karinės, Tai Kuršio, Lietuvos, Suvalkų, Gardino, vėliau Balstogės. 16 metais e, Suvalkų e, sujungia e, su, su Vilniaus. Dar vėliau Lietuvos su, su Vilniaus. Na, 16 pabaigoje Belustoka ir Gardina. Na, vyksta toks ryčių stambinimas. Pristambinimas tas apygardas 18 metų Mm, iki 18 metų, galima sakyti, suformuojama mm, ir centrinė, ir vietinė, ir kas dar svarbiau, na jau tiesiog valšiaus lygio vokiška administracija. Visas tas e, Literfelvaltung Litauen e, turėjo tarsi ir du centrus, na, pagrindinis Vilniui, o šiaip Vilniaus ir Kaunas su savo administracija. Visa ta teritorija suskirstyta į 34 apskritis kreisus. Vėliau tų kreisų pagrindų buvo ir tarpukario apskritis organizuojamos, o dar vėliau rajonai sovietiniai jau rajonai. Na ir tam tikrą prasme mes dabar šiek tiek, šiek tiek gyvename būtent toje administraciniam struktūrai, kurią sukuria vokiečiai. Nes e, caro laikų ujezdai visgi buvo gerokai stambesni, o smulkesnės vietinės administracijos kaip ir nebuvo. Taigi, 34 kreisai e, ir 230 e, valšių. Visa ta administracija ji buvo užpildyta vokiečių mm, valdininkais, bet ne šiaip savo valdininkais, o kariniais valdininkais. Visi, kas galėjo nulaikyti ginklą, šiaip tai buvo fronte arba reguliariuose kariniuose daliniuose. Į šitas tarnybas ir užsiemimus dažniausiai mm, pašaukdavo atsargos visokius veteranus, žmonės, kurie na, kaip čia švelniau išsireiškus, nelabai galintis e, save suvaldyti, turbūt taip reiktų įvardinti, e, visokie pusiau invalidai ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, lietuviškas posakis apie šlubą vokietį su lasda, kuris atvažiuos ir tvarką įves, mano galva ir atsirado iš tų laikų, nes būtent e, tokiais, tokiais ir užpildė. Būtų, aišku, galima naudoti, sakykime, iš mažosios Lietuvos visokius lietuviškai kalbančius žmonės. Ne, netinka. Ėmė naudoti visokią šlamštą surinktą po visą, e, po visą Vokietiją. Daug ten iš pietų Vokietijos, Bavarijos ir, ir, ir panašių kraštų. E, lietuviai šitoj administraciniai, o čia dar pabrėšiu, tai pirmą kartą e, valstybės administracija nusileidžia iki kaimo lygmenių kitaip tariant iki valsčiaus lygmenio, kuri, kuriuose atsiranda specialus, na, tokie valstybės biurokratai, valdininkai ir, ir prižiūrėtojai. Nebe raštininkai ar, ar dar kokie ten mokytojai. Ne. Visus įsakymus pasistengė vokiečių administracija, kad e, tuos įsakymus tiesiogiai praneštų uh, ir įdėktų kiekvienam valstiečiui. Ir pradėjo nešti ir dėkti. O įsakymai pylėsi kaip iš gausybės rago, tiesiog nesustojimus rautų. E, rusiškos administracijos, kaip minėjau, neliko ir ne tik administracijos. Na tai panaudoti senas ten patirtis nebuvo kaip įstatymų rusiškų, o jo labiau su jų ten su, su, suvelta civilinė ir administracinė ir baudžiamąją teisė, taip pat vokiečiai nežinojo, nenorėjo ir, ir, ir nenorėjo net pradėti sužinoti, kokie ten įstatymai veikia. Vietoj to, na taip, Oberostas turėjo savo keliolika skyrių, na, galima sakyti, kaip ministerijų tokių, kurias ir tvarkė, kas švietimą, kas žemės ūkį, kas kelius, kas miškus. E, jam buvo tiem skyriam Roberosto e, vadovybei E, pavaldus e, Kreis Hauptmanai, tai yra apskričių viršininkai. O šiem savo ruoštų Antvors e, tėleriai arba valšių viršininkai ir jau tik tai pačiam dugne buvo seniūnai. Tai yra kaip taisyklė vietiniai gyventojai. Šalia to dar, na gerai, Kreis Hauptmanas, tai Kreis Hauptmanas, bet e, iš tiesų tai jis greičiau jau buvo, ne, ne, ne pats administravo tokio vietinio štabo, to Kreiso ar apskrities visus reikalus e, tvarkančios organizacijos vadovas. Mm, lygiai taip pat, kai ir tie valšio viršaičiai turėjo visokius pagalbininkus. Taip, kad biurokratinė našta, jeigu taip galima pasakyti, padidėjo lyginant su Rusijos imperija. Miestai savo ruoštų savus e, Stadthauptmanus turėjo ir, ir savo vietinės administratorius bei, bei teisėjus. Tie žemutinio lygio valšių ir kreisų vadovai, jie turėjo teisę skirti baudas iki 600 markių. 600 markių, taigi kiek, kiek čia apie turbūt kokie Taip, apie 3 tūkstančiai eurų dabartiniais pinigais ir galėjo įkalinti iki šešių mėnesių. Beje, su savo baudom ir tais įkalinimais švaistėsi į kairę dešinę be jokio saiko. Negana, kad ta visa vokiška administracija, o kam ten galėjai pasiskūsti ir kokia kalba pasiskūsti? Vokiškai, Bandyk, jeigu sugebi. E, tie savivaliavo ir siautėjo. Tai dar ir, ir reikalinga, nereikalinga griežtumą rodė patys šitie įvairaus masto hauptmanai. E, na, nereikėjo niekad per tūkstantį metų Lietuvai nereikėjo atskiro moterų kalėjimo. Netiek dažnai moteris nusikalsta, kad reikėtų. Uh, A, vokiečiam prireikė, tai pastatė panevežį ir dabar ten šlykštų ir baisų kalėjimą, kurį tiesą sakant griauti reikėtų, kad gėdos nedarytų ir, ir, ir žmonių nekankintų. Na, tuomet ir, ir, ir, ir, ir padaro. E, nes taip, baudžia visus už bet ką, už menkiausią nusižengimą. Rūpintis vietos gyventojais niekas ten ypatingai oberos ten nesirašė, nes nelabai žinojo, ką čia su tais vietos gyventojais ir, ir bedaryti. Jo labiau, kad ir vadovų iki 18 metų sausio 11 dienos buvo toksai uh, Pulkininkas kunigaikštis e, Pranciškus Juozapas, turbūt taip reikėtų Francas, mm, jo, Josefas, Izenburg Biršteinas. Tas Izenburg Biršteinas jis nei politikas, nei, nei, nei karo vadas, nesusipratimas, taip sakant. Paskyrė jį vadovauti Lietuvai tik dėl to, kad jis turėjo dvarą ir tam dvare gerai tvarkėsi. Na, mano galva, nedidelis nuopelnas, turint omeny, kad dauguma vokiečių dvarininkų dvaruose tvarkėsi e, puikiai. E, tai jisai su savo patirtimi ir ėmėsi tvarkytis Lietuvoje. Kągi čia tokio mm, darė? Na, iš esmės visur karo padėtis – su komendanto valandom ir visuotiniu patruliavimu. Judėjimas ribojamas, negalima išvykti už savo kreiso ribų e, be kreis Hauptmano ar, ar kokio nors ten panašaus į jį leidimo. Tiesiog viduje Lietuvoje negalima judėti. Uždraudė bet kokį susirašinėjimą ne vokiečių kalba iki 17 metų e, vidurio tai, tai buvo. Na, tai tiesą sakant, o įsivaizduokim, kokia politinė veikla įmanoma. Važiuoti negali susitikti su nieku, laiškus rašyti negali. Arba jeigu rašai, tai, tai tuos vokiškai parašytus nu, karo metas, cenzūra, viskas skaito. Ten, aišku, šifruot gali kažką, gali nelegaliai bandyti judėti, bet tie šifravimai ir nelegalus judėjimas gali baigtis tuo, kad tave šnipu paskelbs ir, ir tiesiog kaip, kaip žvalgybininką pakars arba sušaudys. Mm, labai dezorganizavo ir politinį, ir socialinį, ir ekonominį Lietuvos gyvenimą. Miestuose numatomos gyventojams maisto normos ten už atodarbis. Tie, kurie nedirba arba pinigų neturi, gali laisvai mirti iš bado, vokiečiam tai mažai rūpi. Kaime už tai prasideda tiesiog smulkmeniška kažkokia beprotiška eksploatacija, kuomet, na, na tie garsų šunų mokesčiai, ten vieną tik gali turėti už jį ten mokėti, tik pririštas šuo. Šu neleidžia, kvi, neleidžia kvietmunį išsikepti, nes nu, balti miltai, kaipgi tu čia kepsis dabar nu, religinėm apieigom, apseisit. E, vištų, nuo kiekvienos vištos nustatytas, skaitytas, kai dar ima mokesčius už tuos kiaušinius, ar višta padėjo, nepadėjo, iš anksto ten nesibodė, atsiprašau, smulkmenos, bet, bet tie prižiūrėtojai e, vištai tai rštus kišti po uodegą, pasižiūrėti, ar, ar jį prieš porą dienų kokio kiaušinio nedėjusi. Tai iš tiesų tokia smulkmeniška eksploatacija ir ji tokia masinė, kad tik tai stebėtis e, belieka. Na, taip, vokiškas pedantiškumas, matyt, vokiškas taupu, taupumas savo, e, savo mm, e, darė. Mokesčių įvairovė nenusakoma, na ir tam tikrą prasme, taip, čia toks karinis socializmas prasidėjo uždraudžia ūkius pardavinėti ar perdavinėti. Daugybė rusų pasitraukia dvarininkų, tai tie dvarai, kurie likę be savininkų. Vokiečiai perima, sodus ten visokius specializuotus ūkius, visiškai šauniai tvarkosi. Pastovus mokesčiai, pastovės rekvizicijos, pastovus arklių, karvių, keulių, ko tik tai norite, žasų skaičiavimas ir, ir savo maisto duoklių reikalavimas. E, galiausiai 17 metais dar, dar sugalvoja ir privalomas mm, darbo prievalę, tai vadinamus darbo batalionus, kuomet nieks nenori eiti, tai kartais ir per mišes sugaudo, ar turgaus metu vyrus sugaudo, vienus kur nors ten apkasų kasti, kitus žemės ūkio darbam, kelių taisimą ir, ir taip toliau, dar ir taip eksploatuoja. 16 metais e, parengiamas Lietuvos ūkio planas – Na ir pradeda pagal jį veikti. Nes kai kurias gamyklas įsteigia vietiniam apdirbimui, sakykime, marmelado gamybai iš, iš, iš, iš vaisių. Į tą planą ir jo įgyvenimą stavo 3,5 milijono reiksmarkių. Pelną gavo 11 milijonų pajamų. Na, čia ne pelno pajamų. Na, ką be pasakysiu, tikrai verslus. Tiktai bėda, kad tas verslumas e, jisai buvo, mm, e, buvo vietos gyventojų sąskaita. Rekvizicijų, monopolių, mokesčių ir, ir visokio teisėto ir neteisėto plėšikavimo. O Berostas iš pradžių išleidžia e, savo mm, e, kaip ir markės, to, markės toks, e, aiškindami, kad čia na, tų tikrų vokiškų markių neturime metalo tiek prileisti, kiek reikia. E, okupuotom teritorijom. Bet už tai mes popierinės markės leidžiam, vienas prie vieno santykių, tai keiskite į rublius. Tiesa, kažkodėl į rublius keičiant vienas prie dviejų, Nors šiaip markės ir rublio tikras santykis buvo rublis šiek tiek vertingesnis už, už markę. Dar vėliau 18 metais e, sugalvojo Oberosto rublį įvesti vienas prie dviejų vėl santykių ir vėl su, su, su visokiais kaitaliojimais. Galų gale netaip ir svarbu, tos markės vis tiek nebebuvo ką ypatingai pirkti. E, vietos e, prekyba tokio karo sąlygomis baisiausiai suvaržyta, eksportas ir importas beveik neegzistuoja kolektyvinės atsakomybės taikymas, na ir visokie kitokie dalykai e, tik papildė bendrą gana niūrų e, vaizdą. Šiaip, šiaip, Kartais mėgstama kalbėti, kad štai tas užkariavimas 15 metų jisai buvo toks greitas. Greitai čia pražygiavo vokiečiai. Netoks jau jis ir greitas buvo. Buvo, buvo pakankamų būšių, sakykime, ten ir, ir prie šventosios linijos upės bandė išlaikyti, prie Kauno, Šiauliai gana ilgai užtruko. Ir kariuomenių judėjimas tais laikais buvo lėtas. Nebuvo tankų, nebuvo čia jokių prasiveržimų, dar pasikartosiu, blitzkrygo meistrais vokiečiai tuo metu nebuvo. Užtruko visą tai beveik devynis mėnesius, slinko lietai, tiesiog kaimo po kaimo, miestelio po miestelio, su visom pasakmėm. Na, rezultatai buvo tokie, kad, kad kuomet pradeda skaičiuoti Lietuva savo patirtus nuostolius, tai yra 18 metais, 19 tiksliau, na tai belieka tik tai ašaras braukti. Mm, per e, šitas karo veiksmus ir vėlesnę vokiečių veiklą e, buvo sunaikinta daugiau nei trečdalis visų Lietuvos statinių. Sodybos, dvarai, bažnyčios, kas tik norit. Na, įsivaizduokit gatvę, kurioje kas trečias namas sugriautas ir sudegintas, kaip, kaip tai atrodo infrastruktūrą, galima sakyti, net žemės ūkio infrastruktūrą, net paskutiniam kaime ir ta gavo labai rimtą smūgį. Tiltai susprogdinti, komunikacijos sugriautos, tai čia jau kaip ir natūralos, natūralios karo pasiekmes. Tiesa, galbūt demografinės pasakymės nebuvo tokios drastiškos, kaip kitose šalise, kur frontas įstrigo. Na va, geriausias pavyzdys yra Latvija. Latvijoje iki pirmo pasaulinio karo gyveno daugiau negu Lietuvoje gyventojų, apie 2,5 e, milijono. Frontas įstrigo ties Dauguvą. 17 metų vasarą vokiečiai tą frontą pralaužė, užėmė Rygą. Na, užėmė visą galų galę ir, ir, ir, ir, mm, ir Latviją. Vėliau dar nepriklausomybės karas irgi toksai įdomus su, su bermontininkais ir, ir bolševikais, kur, kurių iš Latgalos net, net ir iškrapštyti nesugebėjo patys po Rygos taikos pasitraukė. E, tai rezultatai buvo įstabus. Iš tų dviejų su pusę milijono gyventojų Latvijai po pirmo pasaulinio karo ir nepriklausomybės kovų liko apie pusantro milijono gyventojų. Na, daugiau negu Lietuva ir Latvija buvo nusiaupta tik tai Serbija ir Belgija. Nes ir vienur, ir kitur. Vienur Austro-Vengrai, kit, kitur Vokiečiai. Atkakliai kovojo su, su Antantės kariniam pajėgom. Gerai, trečdalis sugriauta, galbūt pramonės įmonių mažiau sugriuvo, nes <laughs> nelabai čia tos pramonės Lietuvoje ir buvo. Nedidelės gam, gamiklėlės, ką ten sugriausi. Batsuvys su savo trim mokiniais ir, ir dviem gyzeliais, na ką jis sudegė jo trobelę, įsikurs kito ir toliau savo, savo batus jūs. Tai iš apie 60 įmonių buvo Lietuvoje sunaikinta, pasikartosiu, tai gana menkas skaičius. E, bet už tai ypatingai nukentėjo Lietuvos žemės ūkis ir ne tiek nuo karo veiksmų ar, ar pabėgėlių, kiek va, nuo įvairiausio, įvairiausios tokios plėšikiškos vokiečių politikos. O ji plėšikiška buvo visur. Miškus kirstėm masiškai, siaurukų pristatyti, kad tik tai e, kuo daugiau medienos į Vokietiją. Jeigu tik kur nors ką įmanoma, imti ir, ir nieko už tai nemokėti. Arba labai žemomis kainomis viską supirkinėti. O kur tu dėsies, e, kam tu daugiau parduosi, jeigu ne, ne, ne vokiečiam gėrimų alkoholinių ir cigarečių monopolį ten su, su, su plėšikiškom kainom irgi, kad, kad pildyti, pildyti išdą. Taip jau gavosi, kad okupuota Lietuva iš tiesų jį išlaikė čia ir, ir ta vokiečių dešimtą armiją na, pagrindinė vienetą, kuris čia, čia kariavo ir, ir įsitvirtino. Na ir, ir dar nemažą pelną davė Vokietijai. E, vėliau, kai prasidėjo diskusijos su, su, su tiesa jau nebe imperija, su, su Veimaro Respublika, dėl to, kas kam skolingas, nes e, Vokietija iš tiesų suteikė Lietuvos valstybei 18 metais, na, kol, kol pervedė tai ir 19 atėjo, mm, suteikė Lietuvai 100 milijonų reiksmarkių paskolą. 100 milijonų tai, tai apie e, šiuolaikiniais pinigais apie milijardą 600 milijonų eurų. E, galima sakyti taip, nemaža suma, be jokios abejonės. Tik tai prisiminkite, koks šiuolaikinis Lietuvos biudžetas dabar yra. Na, mūsų šiek tiek daugiau, aišku, negu tarpukario Lietuvoje gyventojų duok dievė, ir, ir nesumažės iki tiek. Na, bet dar prieš 10 metų Lietuvos biudžetas buvo apie 8 milijardus eurų, dabar Lietuvos biudžetas apie 14 milijardų metų, e, atsiprašau, 14 milijardų eurų. Na, tai 14 su, su 1,6 e, Tai čia santykis toks, kad Vokietija paskolina tiek pinigų, kiek dabar reikėtų Lietuvos Respublikai vienam, vienam mėnesiui, kad funkcionuotų. Bet diskusija buvo, vokiečiai pinigų norėjo, o Lietuva pateikė savo vertinimus. Vertinimai buvo tokie, kad e, Vokietija e, iš Lietuvos išvagė, išplėšė ir visai neteisėtai e, nuostolių pridarė už 2 milijardus. Na, 100 milijonų ir 2 milijardai, nesunku paskaičiuoti, 20 kartų daugiau. Mm, padauginkite šiuolaikiniai kokie du ar trys Lietuvos metiniai biudžetai išeitų, įvertinus visus diskontus. E, tiek žalos vokiečių administracija sugebėjo čia padaryti. O smulkmeniškumas buvo retas, va čia man net simbolinis toksai anegdotas. Vasario 16 Lietuva nepriklausomybę paskelbė, Lietuvos aidas išspausdina, jį konfiskuoja, o leidžiamas tik tai vienas laikraštis – Mm, vokiečių administracijos ir jame ten kokia naujiena ar pagrindinė naujiena, aišku, kad apie vasario 16 aktą nei žodžio, bet o, iš naujienų įvedamas reikalavimas, kad visos e, varinės rankenėlės, jeigu tokių yra namuose, iš spintelių ir iš lango rėmų būtų išimtos ir atiduotos vokiečiam. E, vario trūkstama, tai, tai, tai prireikė lupinėti jau, jau ir e, rankenėlės iš lango rėmų. Gerai, mm, sugyvenimo su tokio smulkmeniško eksploatavimo mylėtojais koks galėjo būti? Faktiškai jokio. Pažiūrėjus į žemės ūkį, taip pat tas matosi. Arklių skaičius labai stipriai sumažėjo mm, ko net trečdalis tik lieka. Ir, ir, ir tai dar ne bėda, kad lieka. Lieka tik tie, kurie na, netinkami nei kavalerijai, nei pervešimam. Šlubi kokie nors, vadinami Sunaravu, ten psichiškai nestabilus, dar kokie ten pusakliai. Nu, su jais dirbti beveik neįmanoma su tokiais arkliais. Plus, gerai, arklys darbinis jį reikia gerai šerti. Vien šieno ir šiaudais, tai, tai čia tik tai šiaip. Gali gal bulves aparti. O kuo išersi, jeigu nė, nėra jokių grūdų, viską vokiečiai atėmė. Nu, su savo stogu šiaudais, na, kaip kas sugeba. Klipatėlės daugiau tokie nedarbiniai ne, ne arkliai. Su karvėm panaši istorija, palyginus su tuo, kas buvo 15 metais, 18 metais, karvių 40 procentų tik nuo to, kas buvo anksčiau kur kitos visos nacionalizuotos, konfiskuotos, išneštos, išvežtos. O ir tos, kur liko, tai arba senos jau tokios, kur nei primelši, nei, nei ką nors atvesti gali, nesusigunda net praeidantis kareivis, kad tokia štokios guliašą išvirti. Arba tiesiog prieauglis telyčias. Mm, smulkmeniška tokia eksploatacija tiesiog žemės ūkį Lietuvos griovė. Ir griovė labai rimtai. Kitas e, dalykas, kad e, būta ir tokių politinių, kaip čia pasakius, vokiečių klaidų. Tik priartėję prie Vilniaus išleido atsišaukimą, kad Vilnius Lenkijos perlas ir e, bando Lenkus į savo pusę patraukti. Tai ne tik bando ir patraukia. Lenkai, Lenkų nacionalinis judėjimas, jisai pirmo pasaulinio karo metu yra vokiečių ir ypač Austro-Vengrijos pusė su visais legionininkais ir Pilsudskiai jie kovoja prieš Antantę, kovoja atkakliai ir dėl to Lenkų karinius dalinius labai, na, jeigu nemielai, tai bent jau pro pirštų žiūri jų kūrimą. Tame tarpe ir, ir buvusiose Lietuvos didžiosios kunigaikštysės žemių teritorijose. Vėliau tai vokiečiams stipriai atsirūgo, nes sukūrė armiją Lenkų, apginklavo, mm, leido kadrinius karininkus surinkti ją Na ir kai prasidėjo 18 metų mm, pabaigos krizė, Lenkai nusprendė, kad jie jau dabar nebeužašė kariauja, o kariauja už Antantę. Prancūzija geresni sąjungininkai negu vokiečiai. Na ir kiek galėjo ir kur galėjo vokiečius gana greitai išvijo, išvaikė, nesukdami galvos, kur ten kokia Vokietijos siena. Didžioji Lenkija taigi buvo Vokietijos imperijos sudėtinė dalis su, su, su, visais, su visom poznanėm, su, su Pamariu ir, ir panašiai. Užgrobė kiek, kiek, kiek tik tai pajėgė. Tai taip keistai ir gavosi, kad vokiečiai pripažino, kad štai Lietuvos karalystė bus, Lietuvos e, taryba, čia kaip ir toks senatas ar būsimas parlamentas, atstovauja lietuvių tautą, o karinių dalinių kaip nebuvo, taip, taip ir nėra. O to tarpu koks nors ten Vilniaus Sulonų pulkas, tiesa jis ten Vilniaus Sulonų, tai čia gražiai skamba, iš tiesų prie Nesvyžiaus radvilų dėka organizuojamas. Nu, tai vien to, to pulko artilerijos gale didesnė, daugiau patrankų turi negu visa Lietuvos kariuomenė. Organizuoja ten tokį Lietuvos Baltarusijos diviziją, irgi ten trys, trys pulkai. Tai divizija, tai divizija, divizija orientyras nuo 6 iki 10 tūkstančių kareivių. O Lietuvos šitą kariuomenę tuo metu, Lietuvos kariuomenė 10 tūkstančių šiaip taip pasiekė 20 metais, kuomet jau Vilnius prarastas. 21 nu, panašiais metais. O taip, tai kariaujam čia su, su, su 2, 3, 4 tūkstančiais. O dar įvertinus, kaip čia pasakius, tų, tų, tų dalinių tinkamumą karui, tai, tai ir, ir tai dar. Šiaip sau, labai šiaip sau. Žodžiu, Mm, e, nuo 15 metų prasideda tokia neaiški, labai neaiški trintis tarp lietuvių ir lenkų. Ir vokiečiai akivaizdžiai palaiko ten, kur įmanoma, kur kokią nors įtaką lenkai turi, palaiko lenkus. Tame tarpe ir, ir Vilniuje. Atsitraukdami rusai išsiveža viską, ką tik galima, E, tame tarpe tai, kas susiję su valstybė. O kas su valstybė susiję? Gerai, policija, tiek to. Žmonės su uniforma karo metu, tai dar ten nežinia, kaip jiems baigsis. Mokytojus išsiveža visus. Pradinių, gimnazijų, nėra čia ko palikti. Gimnazijas evakuoja. Iš pradžių evakuoja tiesiog į Vilnių. Na, sakykime, iš Vilkavišką kokio, Žemaitijos. O vėliau iš Vilniaus organizuotai visus išveža į Rusiją. Konkrečiai dauguma atsidūrė Voronežė. Voronežė lietuvių gimnazija, ten apie tūkstantis e, gimnazistų ir apie porą šimtų mergaičių gimnaziščių. Taip ten, ten mokytojauja lietuja lietuviai, bet tėvai tai likę Lietuvoje. Čia. Vaikus išvežė. Kam tai reikėjo padaryti? Na, kas, kas atsakyti? Tai iš tų išvežtų vaikų, kai jie auga be tėvų priežiūros, iš esmės ten, ten tų pabėgėlių šelpimo komiteto finansuojami. Prastai, prastai su, su, su maisto trūkumu. Mm, auga rusiškoje aplinkoje, o dar prasideda tie visokie revoliuciniai judėjimai. Tai ten nei tai, nei tai mokslo, nei disciplinos, nei, nei sveiko proto nieko tenai nebelieka. Iš tos masės, tiesą sakant, patys pirmieji ir patys aršiausi visokie bolševikai ir komunistai ir, ir atsirado. Ir, ir Lietuva Kai kurie ir negrįžo, ir Rusijai liko. Bet jau jų ten ryšiai su, su Lietuva buvo gerokai, mm, gerokai deformuoti. Na, matyt, nieko nuostabaus, jeigu 12 metų išvažiuoju karo metu kažinkur, grįžti po 4-5 metų, tai jau tu su savo tais gimtinės gyventojais, nas, nas, nes kalbą atsiminsi. Bet jūsų požiūris į viską, jūsų vertybės, jūsų elgsenas bus labai ir labai skirtingos. Lygiai taip pat, pat rus, e, visus tokius žmonės, kurie dirba su infrastruktūrai, kuri susijusi su kariuomenė. Tai paštas, telegrafo, e, visokiausi gelimo įstaigos ir įmonės. Išvažiuoja, nieko nebelieka. E, ir tiesą sakant, kokia mės, kokia mės iš viso kas lieka. Ogi nieko. Tuštuma. Vokiečiai suranda žmonės, e, kurie, kurie tvarkosi, arba prireikia patiem vokiečiam tvarkyti. Na, sakykime, atranda, kas vokiečiam atradimas buvo toks nemalonus. Pirma atranda, kad e, jų užimtose teritorijose kažkokie baltarusiai gyvena, kurie nei rašto, nei mokyklų, nei, nei, nei kur nors stati, nors stati tauta atsirado netikėtai. Ir ką su jais daryti? Ka, ka, kaip elgtis? Supratimo neturi. Pusiau polonizuoti, pusiau rusifikuoti. Fikuoti. Na, ką nors stenkimės, kaip su lietuviais. Na, stengiasi. Kaip gavosi, šiaip sau gavosi. Ir dabar matosi, kad šiaip su Valtaru. Valtaru. Lietuvoje 16 metais, na, tai, tai vėl jam bu, bu, buvo vokiečiam eilinis atradimas. Kelių, kad nėra, tai nėra, bet, bet paaiškėjo, kad mokyklų nėra. Jokių, nėra, jokių privačias jie, jie ir patys nenori, kad lietuviai steigtų. Draugijų vienos kitos gimnazijos ar mokyklos veikia, bet jų labai mažai. Na ir nusprendžia, kad reikia mokyklas pradinės įsteigti visur. Kiekviena valšį, kad būtų. Na ir įsteigia, bet mokytojų nėra. Na, mokytojus e, bando priimti jais bet kokius lietuvius, kurie bent lietuviškai skaityti rašyti moka. Tam tikrai išeitis vadovėlių nėra, tai tos vadovėlius labai greitai, ten tokius skaitinius, storus, kurias bent jau literatūrai, auklėjimui, šiek tiek istorijai, spėja iš, išspausdinti ir, ir, ir vaikus kažkaip mokina. O ten, kur nėra, tai prasideda absoliučios komercijos, komercija turi ko mokyti. Turi mokyti paklusnumo ir disciplinos valstybei, pagarbos vokiečių ginklai ir imperijai, na ir, ir okupantam reikalingų dalykų, vokiečių kalbą. O praktiškai atsiūstas koks nors lietuvių kalbos nemokantis vokietis, suvaryti ten, varyti ten vaikai, Ir jis toj mokykloj e, pradeda kaime gyvenantam lietuvių vaikam daržininkystę mokinti. Na tai tie vaikai jau ir taip ten šešių, septynių, septynių mekystės prisižiūrėjo daugiau negu reikia, daugiau negu norisi. Bet bandoma, bandoma va tokia kultūrinė lietuvių lygį didant, ar, ar kaip čia, ar kaip čia pakyti. Arba bent jau užsiimti kažkuo panašiu. Iš tų mokyklų ten labai daug ir labai daug ko gero neišėjo, nes ir per trumpai jos veikia, ir 17, tai dar 17, o 18 ir ypač 19, tai ne, nebemokymas jau ten rūpėjo, ypač ten, kur prasidėjo dar, dar ir Lenkų ar, arba, arba ševikų invazija. Bet pats pats principas, kad turi visi vaikai mokytis, buvo pirmą kartą atneštas, vos, vos, e, turėjo, kaip čia pasakius, tokias trys ar keturias strategijas Lietuvos atžvilgių ir niekaip negalėjo pasirinkti, kurią čia naudoti. E, viena iš jų buvo, o jau buvo ten, jie ėmė, jie ėmė, gal paimti ir iškelti lietuvius iš Lietuvos. Na ne, ne į Sibirą, Vokietija Sibirą neturi. Bet arba išmėtyti po Vokietijos žemės tiesiog tam tikro, tam tikrotam. Tikro, arba nukelti kur nors į Vokietijos pietus, o gal į vakarus. Jiegi ruošiasi laimėję karą labai ten tvarkos įvesti Anglijoje, Prancūzijoje, atkurti ten Burgundijas būtas nebūtas, Anglo iš viso pusės salų atimti ir vokiečiais, saksų kolonistais apgyvendinti. Na, turėjo, turėjo napoleoniškų grandiozinių planų. E, nepavyko įgyvendinti. E, kita idėja buvo, kad kadangi vokiečių kultūra yra žymiai aukštesnė, tai per kultūrą, o ta kultūra tai va ir buvo pradinės mokyklos, paversti lietuvius e, vokiečiais. Na, jeigu ne vokiečiais visai, tai gal tokiais kaip austrai, bavarai dar su tokia va, regioninė savimonė. Na, kažką tokio mm, e, tiem tokiem, tokiai germanizacijai labai nepritarė už, užkriautojų administracija. Tas pats e, Liudendorfas nepritarė. E, ja, jis ten iš viso pareiškęs, kad visos germanizacijos yra nesąmonė ir e, nėra čia ko čia su tokiais lietuviais prasidėti ir daryti iš jų vokiečius. Ne vienas ir ne vienišas jis buvo. Jei Paulius von Hindenburgas, tai jis bent jau tokiuose politinėse klausimuose jokių pozicijų apčiuopiamą neužėmė tai jo va tie pasiekėjai buvo gana tokie mm, aiškus ir, ir kągi jie čia norėjo padaryti ir ką čia darė. Jie paprasčiausiai perkelė į okupuotas teritorijas, į Oberostą, e, savo kolonijų Afrikoje patirtį. Turėjo Vokietijo kolonijas Afrikoje, nepamirškit. Tanganika buvo jų, Numibija, Kamerūnas jų. Ir tenai jie su vietiniais tvarkėsi taip, tarsi jų nebūtų. Tiksliau, kalbant, vokiečių akimis tie vietos juodaodžiai turėjo Afrikoje išnykti. Na, Tanganikoje gal ne, nes ten labai jau jų daug, bet kitur turėjo išnykti ir vietoj jų Afrika apgyvendinta vokiečių persikėlėlių. Tiesa, patys vokiečiai nenorėjo jokios Afrikas keltis taip jau ir gavosi, kad dauguma jų, jeigu iš Vokietijos išvažiuodavo, tai kažkodėl amžinai atsidurdavo kur nors Mičigano ar Milhaukio apylinkėse Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors e, Namibijai taip, Oktoberfestą tenai švenčia ir, ir, ir dabar, nepaisant to, kad dykumos ten, bet e, užnešė vokiškos kultūros, bent šitą, sakyčiau, teigiamą elementą. E, ir kągi tokie kaip Liudendorfas, arba dar vienas čia toksai e, Lytsmanas, von Lytsmanas, Kauno užėmimo didveris. Na, Lytsmanas tai jau jisai čia Leksote buvo nusižiūrėjęs, kur dvarą pasistatys, kolonizuot, Lietuvą kolonizuoti, vokiečių dvarininkam kolonizuoti, tie valstiečiai gali čia gal ir likti, kumečių vis tiek reiks bet jų ne, nepaversti jokių būdų vokiečiais, kaip nutiko Klaipėdos krašte ar kur panašiai. Nes e, paversi vokiečiais automatiškai turėsi suteikti vokiečių pilietinės teises, suteiksi teises, kai pradėsi jie rinkti savo atstovus į Reichstagą, tai e, negalėsi eksploatuoti švelniai tariant reik skaitytis lygiai taip pat kaip su kokiu Berlyno ar Dresdeno gyventoju ir, ir kokie tada čia tau dvarai, nei, nei šis, nei tas. Tai turbūt nenustabu, kad uh, e, Liudendorfas jisai prisišlėjo prie Hitlerio judėjimo ir tiesiog dalyvavo Müncheno alaus pučia. Toje eisenoje garsioje, kurią policija ir sušaudė. Į Liudendorfą, kadangi jį pažinojęs, buvo populiarus, jį policininkai nešovė, leido jam praeiti. A už tai visą, visą kitą uh, su svastika publika porą salvių paleido. E, Lyčmanas mano minėtas Šikauna tas paėmėjas, jisai dar geriau, jis tiesiog jau ten nacionalsocialistų pasidarė. Hitlerio rimtų pasiekėjų ir, ir kaip numirė ten Vokietijai vos ne nacionalinis gedulas, Hitleris laidotuvės važiavo ir, ir taip toliau, ir taip toliau. E, žodžiu, publika susirinkusi buvo įspūdinga, Lietuva užsiminėjo rimtai, užsiminėjo pagal geriausius ar blogiausius Vokietijos kolonijų valdymo įpročius. E, tam yra knyga e, Volant on the Eastern Front mm, lietuvių e, parašyta, kur tiesiog pirštu prikišamai visą tai ir įrodo, jeigu manim netikite, kasgi čia buvo daroma ir iš kur tokio vokiško administravimo šaknis auga. Aš tą knygą gal priseksiu prie, prie paskaitos medžiagų, kam įdomu, pavartykit, pažiūrėkit. Truputį kitoj šviesoj pateikia tai ir nušviečia, kasgi čia vyko. Nes gerai, karinė administracija, eksploatacija, viskas suprantama. Galų gale dar na, neapginti turbūt vokiečius, ką jau čia beapginsi, nu, jo labai dar, dar lietuviai, bet šiek tiek paaiškinti jų tą nuožmumą galima ir, ir kitkuo. Jie paprasčiausiai ir patys jau buvo atsidūrę labai prastoj būklė. 16 metais. Karo į galo nesimatė, perspektyvų, tiesą sakant, karą laimėti, kaip kad tikėjus 14 metais, jokių, dar truputį pasiautėti, o, o ir pasiautė, 17 pasiautė. Skandinsim visus laivus, kas tik plaukia į Angliją. Nu, tai ką tai reiškia? Tai automatiškai reiškia, kad prasidės karas su Pietų Amerikos valstijom. Na, su Pietų Amerikos valstijom tiek jau to tenai neipatingai kariautojai Europai. Bet su Jungtiniam Amerikos valstijom. O tai jau, jau blogai. Nes milžiniškas demografinis potencialas, milžiniškas ekonominis potencialas. Ir e, pramonė taip pat milžiniška. Netikėjo vokiečiai, kad e, JAV gali sukurti kariuomenę greitai ir, ir, ir pigiai ir paprastai. Tiesiog ten šimtą tūkstančių, gal ten ir buvo, gal nebuvo. Nieko. Paaiškėjo, kad tai emigrantų valstybė. Emigrantai, kaip žinote, ne vaikai ir ne senukai. Galima visus kviesti į kariuomenę ir labai greitai apmokomi. Labai, jeigu geras tekimas, tarnauja uoliai savo naujai tėvynį. Na ir tai, ką vokiečiam pavyko, pavyko nuleisti kraują prancūzam, 15 ir 16 metam, šiek tiek britam, visą tai kompensavo Junktinio Amerikos valstijų įstojimas į karą. Ir dar dalykas vienas, Vokietija pati savęs išmaitinti negalėjo pagal to meto žemės ūkio išsivystymą. Austro-Vengrija irgi negalėjo. E, bendras tas trejetukas, vokiečiai, austro-vengrai ir mm, e, Osmanų imperija, gyveno tokio, kaip čia pasakius, pusiau bado sąlygom. Pirkti buvo galima per neutralią šalis. Kiek tų neutralių šalių liko, labai nedaug. Olandija, kurią visi šnairavo kaip vokiečių pakalikė, Švedija, kuri amžinai nieko dėti, bet kažkodėl turtėjo per karus, per Šveicariją šiek tiek. Bet ne, net ir tų kanalų jau liko labai ir, ir labai mažai. Iš visur užspaudė ir prispaudė. Na ir dar, Vokietijoje 16 metais buvo nederlius, kviečių ir, ir tok, tokio ten grūdinių kultūrų, tik 60 procentų surinko to, kas buvo įprasta. Na, o sekančiais metais 17 dar ir bulvių nederlius siūptelėjo. Na tai jau ten 17 metų žema tai ėjo tiesiog į istoriografiją ir į vokiečių. Ko gero net ir fol folklorą, kaip ta kopūsto arba griešių žema Nu, pagrindinis maistas e, pasidaro Vokietijoje erzats produktai. Iš visokių stipenų margarinas verdamas, pseudoliejus, jeigu įmanoma iš ko iš, iš jį pagaminti. Vietai kavos, na, geriausiu atveju morkos ir, ir kažkokia ten, ten gilės ar dar koks keistas augalas suskrūdintas. Vietoj cukraus, e, na, duok dievę cikorija, šiaip sacharinas. Na, nu, dabar geriamas gėrimas nealkoholinis fanta atsirado, kuomet primakaluoja įvairiausias sultis. Nu, seven up principu. Ir, ir, ir panašiai. Finalai buvo liūdni. 18 metais e, prasideda Vokietijoje rimtas badas. E, iš tokio maisto trūkumo ir išsekimo Vokietijai numiršta be, na, mažiausiai 600 tūkstančių, didesnis skaičius, kad virš milijono gyventojų. Taip, kas miršta, seni arba vaikai, ar, ar, arba kokie tokie mm, gyvenimo nelabai glostomi žmonės, bet miršta. Pagaliau, va tas smulkmeniškas plėšikavimas Lietuvoje, na, čia toks ir pasirinkimas, karas, tai ką, Ar mano senelė turi numirti, ar čia va užkariautos mano priešų provincijos gyventojas pusbadžių tegul gyvena. Na, rinksis vokiečiai antrą, be abejo. Na ir vienas dar ir kuriozinis dalykas. Vokiečiai e, apie žemės derlingumą ir tai, ką galima gauti iš vienos karvės ar vieno hektaro, sprendė pagal save. Tai yra pagal savo Prūsijos dvarus. Nu, tie Prūsijos dvarai buvo modernizuoti žemės ūkio požiūriu ir jų derlingumas buvo toks e, didelis, kad pasiekė jį tik tai 70-metį Sovietų sąjungos kolhozai. Čia jeigu kalbėtų apie mūsų kraštus. Bet žinot, su tais kolhozais e, sovietinės. Prirašinėjo ir melavo kaip pasiutė ten, visose lygiuose. Didesnį plotą užsėdavo, ataskaitas rašydavo apie mažesnį aiškindavo, kad trečdalis e, prikirtom javų, tai oho, kiek prikirtom, bet 15 tai, nu, procentų bevežant išbirėjo. Po to supylėm į elevatorių ar sandėlį, ėmė džiūti ir irgi svoris sumažėjo labai radikaliai, vos ne ketvirčiu. Elevatoriui dar, po to dar pervežant, na taip ir gavosi. Na pagaliau 70 metį Sovietų sąjunga be jokio saiko, be jokio proto ir, ir iš tiesų jau ten nesilaikydama jokių taisyklių ėmė naudoti e, chemiją, cheminės trašas, kad tik padidinti žemės ūkio produkciją. Na, padidino, padidino. Tai gerai, galbūt ir pasiekė, galbūt ir niekada nepasiekė, kas ten dabar žino. Bet vokiečiam atrodė, kad štai jeigu yra 400 e, hektarų kažkoks laukas, iš jo turi gaunama žemės ūkio produkcijos būti daugiau mažiau tiek pat, kiek Vokietijai. Paaiškėjo, kad ne tik ne tiek pat, o tris kartus mažiau čia gauna. Na ir, na ir kas vokiečiam? plėškime vis tiek, kiek, kiek įmanoma. Karvi veislės prastos, pieno labai mažai, vištos nedėslios, e, arkliai e, bejėgiai, silpni. Kur nespjausi, ten, ten, ten kažkas čia ne taip kaip Vokietijai. O tuos va, nurodymus ir maisto kvotas reikia vykdyti ir tas maisto kvotas e, plėšia taip, kaip sugebėjo. Ir mano galva, ne tiek vokiečių tos intencijos, apie kurias ten Lietuvoje žinojo, nežinojo, ką čia germanizuos, negermanizuos, ne tiek e, gal vokiečių karinės brutalumas, kad ten tvarkos nesilaikysi, į kalėjimą pasodinsim. Kiek va tas va žemės ūkio eksploatavimas nuteikė Lietuvos gyventojus prieš vokiečius. Na, o ką čia benuteiksi? Lietuvos pagrindinis gyventojas buvo valstietis. Šiaip skurdus valstietis, tai dar karo proga dar skurdžiau jėmės gyventi, dar mažiau valgyti ir, ir e, dar, dar, dar e, labiau į vokiečius pradedantį žiūrėti, kad ar jie iš viso sveiko proto ir ką jie čia išdarinėja. Nes na, dalis tų vokiečių reglamentavimo jie buvo smulkmeniška, ten, kvaila. Nu, Kaune paskelbti, kad turite teisę valgyti varno kiaušinius – Nu, ne, nenorim mes tų varnų kiaušinių valgyti. Plius kur dar jų čia taip prisirinks. Gerybę, matai, tokią padarė. Pavasarį išleido čia paaiškinimą, kad galite rūkštynę maitintis. Kažkur jau net buvo, buvo nušvietę valstiečius, kad galima va, arklys ne, ne, nesuvirškina avižų. Ne Ir iš mėšlo išėmus, išplovus tą mėšlą, grūdas išrinkus galima ir juos valgyti. Tokie pamokymai, jie aišku, labai vertingi, dėkui už juos, bet galėtų ir savo pasilaikyti. Nes kuo toliau, tuo sugyvenimo ar noro gyventi valdant vokiečiam Lietuvoje mažėjo. Ir ne, net tie žmonės, kurie na, puikiai suvokė, kad be Vokietijos – bent kaip laikino strateginio sąjungininko apie jokią Lietuvos nepriklausomybę nėra ką šnekėti, net ir tai nepadėjo. Bendra nuotaika buvo tokia, kad vokiečiai yra neišlaisvintojo okupantai ir nieko gero jie e, Lietuvai neduos.